บุ๊กทู สิบสาม treize, 13. กิจกรรม les activités, Les activités. มาท่าทำอะไร que fait Marthe Que fait Marthe เธอทำงานในสำนักงาน Elle travaille dans un bureau. Elle travaille dans un bureau. เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ Elle travaille sur un ordinateur. Elle travaille sur un ordinateur. มาท่าอยู่ที่ไหน Où est Marthe Où est Marthe ที่โรงหนัง au cinéma au cinéma เธอกำลังดูหนัง elle regarde un film elle regarde un film ปีเตอร์ทำอะไร que fait Pierre que fait Pierre เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Il étudie à l'université. Il étudie à l'université. เขากำลังเรียนภาษา Il étudie les langues. Il étudie les langues. ปีเตอร์อยู่ไหน Où est Pierre Où est Pierre ที่ร้านกาแฟ Au café. Au café. เขากำลังดื่มกาแฟ Il boit du café. Il boit du café. พวกเขาชอบไปไหน Où aime-t-il aller Où aime-t-il aller ไปดูคอนเสิร์ต Au concert. Au concert. พวกเขาชอบฟังดนตรี Ils aiment écouter de la musique. Ils aiment écouter de la musique. พวกเขาไม่ชอบไปไหน Où n'aime-t-il pas aller Où n'aime-t-il pas aller ไปดิสโก้ Dans les discothèques. Dans les discothèques. พวกเขาไม่ชอบเต้นร Il n'aime pas danser. Il n'aime pas danser.